bakotxak be sekretia bat du. Ben kuxelia. zerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bona, barkatuko non zuen? Zinema zitzegiten hastu mara izan. Ingelz ez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da, Menan helburua ez aizaita bost klon, klon edo bost antzeriz zinez perfektuak lehen. Bada hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur alea. Gaur, fakio interesatuko zinteresatuko gara, izpurako Faustin berri Berrigelan ikusi izango baitugu biharko egunarekin. Fakio tituluaren atzean, fokio aurkituko dugula ipatu beharko genuke, eta H teatroaren proposamen berezi honetan abia puntu Fredi Paiak idazitako testu alegorikoa. Bai, H teatroak eguneroko violentzia azmintzo den fakio izeneko lana e, holtzaratuko du ostiralontan lontan izpurako faustin berri gelan erran bezala, gaueko zortzi terdietan eta lanunen inguruko setasun zonbaitzu bildu nahiko genituzke, inaki ziarrusta zuzendariarekin mintzatu baikara eantzerki eh, obra honetaz. Erranen dugu lanuntan, siste sistema, sistema aplikatzen duena eta sistema pairatzen duena ikusiko ditugula holtza gainean hiru pertsonai hiru aktore forma eta modu ezberdinetan. Baina Kiziar Mustafakiu laneko zuzendariarekin mintzatu baikara, bere herrenak gurera ekarriko ditugu berehala eta lehen lehenik aldegin diogu zuzendariari lan honetan ere instintoi begira jarri diren E, hori gure zutabetako bat da eh, lanetan. E, kasu honetan, fakioren kasuan, e, jorratzen dugun gaia violentzia da, bai, guztiok e, gure baitan jasotzen dugun violentzia subliminal hori edo e, oso argia ez violentzia hori eta zelan violentzia hori edo bortizkeria hori gure baitan e, gelditzen da eta zer egiten dugun horrekin, eh? ze, ze, ze portaera eh, euki behar dugu violentzia eh, kantitate hori jasotzen dugunean eh, nola reakzionatu behar dugun. Beste antzeslatan, atz teatroaren beste antzeslanetan be instintuak, beste motatako instintuak be lan izan ditugu, e, boterearen instintoa, bildurra eta alango gauzak ez. Eta zakiuren kasuan, e, hori ze da mai gainea jartzen dugun e, gaia, e, bortizkeria. Eta publikoaren gain uzten duzu bukaera? Bai, ala da. E, erabaki gendun, bueno, hainbat galdera, pausatzea eszena gainean, holtzan, guk gure gure alde erakusten dugu, edo gure jarrera e, argi erakusten dugu, baina gero, publikoari eskaintzen diogu ba, aukera e, espektakuloa edo ikusgarria modu batera edo bestera amaitzeko hau da. E, alango bosketa moduko bat egiten da eta publikoa bertan dagoen publiko guztiak erabakitzen du eh, ikusgarria zelan amaitu behar dan e, bortizkerearekin edo bortizkerearik gabe. Orduen, bueno, da, benetako Eh, parte hartzea publikoarena, eh, zeren eta publikoak benetan benetan erabakiko du eh, ikuskizuna nola maitzen da, ze izan ere ikuskizunak bi amaiera diferente ditu eta euren esku dago. Zaitasun berezirik izan du obra honek? Bai, batez be eh, testuaren gaia, bueno, eh, testuak gaur egunik esango neuke Euskal Herrien badirela eh, gero eta gehiago jenteak antzerkia idazten dutenak, baina orokorrean nik uste dut orain oraindik naiko nahiko erren gabizela, ezta? Uste dut, gehiago ibili behar garela, idazleak, antzarki konpainiak eh, euskal antzerkia egiten, idazten, eta bar. Eta, e, arazorik handiena hori ze izan da, ez? Eh, literatura egindako gauza batetik antzarki bat sortzea. E, izan be, zalako zuzen zuzenean antzerkia, baizik eta bueno, testu teorikoago bat zan, testua oso polita da, oso oso ondo defendatuta bere jatorrian e, eh, Fredi Paiak testua, baina gauza bada literatura eta beste bada antzerkia, eta nik uste dut e, arazorik handizena hori ze izan dela, ez? Eh, literatura horretatik e, antzerki sortzea. Baina, bo, azkenean ere, e, nik uste dut ikuskizun honekin lortu dugula egin nahi genuela, eta hori guretzat gauza handia bada, handia bada eta eta nahiz eta beti alango mota honetako ikuskizunetan ez bakarrik eh, estetikaren aldetik eta e, eh, planteamento estenikoen aldetik baizik eta bai testua apurutxo bete eh, komplikatu izan ikustut e, lortu dugula gauza bat e, zera publiko mota publiko guztietara llegatzen dala etara! galdu nuen gizakion arteko berdintasunaren printzipio universala. <laughs> Hiru aktore taula gainean e, pertsonaien eh, gurutzatzez berdinak ikusi al izango ditugu? Bai, bai dira, hiru aktore e, orokorrean hiru personaje agertzen dira, orokorrean e, bakutzak egiten dut bat, e, bat izango litzateke e, bortizkeria hori sortzen duena, bestea aplikatzen duena eta bestea pairatzen duena baina ez dira beti hoiek izango e, gero tartean agertzen dira beste motatako personaje batzuk e, euren lana aktoren lana esan nahi dut biderkatu egiten da askotan personaje diferenteak e-, eginez baina nagusiki bai ikusiko ditugu horrek elemento hiruak e, bortizkeriaren gainean nahiz eta apurtzuet e, bueno, zera, bikoizketa hori edo biderkatze hori ere aktoretan ematen da, hori oso rekurso ikusia ditugu, eh? aktore batek ez dakitzen bat personaje diferente egiten nuen eta, bueno, kasu honetan bebai ere eh, holango zerbait planteatzen dugu bai. Ba humoretik duen ere fakiu izeneko antzerki obragoan hartu bihar gaueko zortzi terdietan ikusiari izango duzuela izpuran Faustin Bentaberri gelan eta interesa balin baduzu esartzen erosteko edo lekuen atxikitzeko onako webgunera jo dezakez ubeoikoitzero aldiz puntu garazibaigorri.com webgunera. Kultur alea. Eta entzuten ari zareten hau, Iker Laurobak orain dela gutxi argitaratu duen ile urdinak izeneko bideoklipa duzu. Bai, izan ere, nire otorlekutik izeneko bere azken bakarkako laneko bideoklip berri bat ikusgai jarri du, ba, Iker Laurobak eta hause duzu beraz, ile urdinak izeneko kantua bere azken lanean aurkitu izango duzuena zure ye urdinak urrazten denbora pasatzen da baina beti udazken beti zuk zaindu nauzu baina orain inabil zure zaintzan bizitzak lehenago bezala Horoitu zaitza Nor zara zu, nor naiz ni Galdetzen dit Nastuta goizero Irudo urtetan

kultur alea. Uztut eh, kantu eh, bakotsak baduela bere, bere zera, ezberdinak dira eh, denak, nik uste. Eta beraz, ba, ez dakit, dakit, zinez, uste dut baduela bere, bere gauza, ezberdinak dira estilo askotakoak. Ez dakit, unkitzen nauten gaiak hartzen ditut, batzutan personalak izaiten aldira, baina ba, pertsonalak eh, balin badira ere nik uste dute eh, horuko bat. Eta gero edo zein uh, unkitzen nauten gaiak, uh, nahiko gai grabeak nik uste, gizarteari buruzko buruz ditudan uh, gogoeta batzu eta hala mm, ba, orain dela urte zenbaitzu egindako elkarrezketa baten pasarte txiki bai jarri dizugu orain Agustin Alkat jarri dizu egin zuzen eh, eh, aipatzeko aipatu nahiko genukelako gaur Baionan entzuna izango duzuela zuzenean kafe saluten izanen da in zuzen arratsaleko 7 goiti Baionan Bachfest 10. festivalaren ekarietara ba Agustin Alkat eta Julian bat entzuna izango dituzue gaur Ez Zinezko diren egindakoek daukatan garra Itzuliko naiz erriminak eramanik ara ara bizitza honek zentzurik ez du hainitzetan elkartuko algira inoiz lehen genbilen eran asketa bakean mendearen kekan gisa Amets guziei eman behar genieke itza Lambro artetik urruntzen gabiltzi txasoan Ikusiko algira inoiz argi gorriz gauean Izarren artean Munduaren amaieran Yeah, amaieran. Iso! Iso! Ostegunean, iso emankizunean Musikatxelo kantuak entzun gaita eta aipagai gure lau epaileekin Bostalek parte hartu dute eta bat autatuko dute Maitena Abairan, Maidelein Arzaiuz, Bastia Martian eta Jokin Rungarai epaileak irabazle gisa Ostegunean, ahatzeko bideratzetan iso emankizunean Bauntan muratuko eh, dugu gaurkoan gure gaurko emankizuna eta nera ba, besterik ze bihar arte esaten dizuet eta bien bitartan ongi izan Aio. bakotxak desekretia badu. Bekuxe ba bia. Bokan zerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bona, barkatuko nantzu, eh? Zinema zitze egiten dastu mara izi. Ingelz asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da.